Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 33 minuts. Arranca Esports 97 nit, acomiadant Mestalla, on crec que ja ha acabat el torn de protagonistes després de les paraules de Paco Alcácer. Folgado Bueno, ara de seguida Manolo te confirma si ha acabat o no el torn de, de protagonistes. La veritat és que hi ha una xicoteta confusió al, al respecte i <laughs> estem vale. a l'espera de que bueno, pues algun membre del Departament de Comunicacions eh, comunique si encara de compareix algun futbolista més o si eh, per contra ja podem donar per, eh, ja donen, ja podem donar perdó, per tancat este torn de, de protagonistes. Perfecte, doncs pues mentre arriba aquesta confirmació tenim línies obertes amb Mestalla, Folgado té la prioritat mana el directe 11 i 33. Dir-vos que el València ha guanyat 2 a 0 al Deportivo de la Coruña en una dolenta primera part, però en una segona en la qual el revulsiu han sigut Feulí i Paco Alcácer. Feulí perquè ha desequilibrat de banda dreta i Paco Alcácer perquè en la primera que ha tocat l'ha enviat dins, que és el que ha de fer un davanter centre. Molt desencertat avui, una volta més, Álvaro Negredo, que cada volta està més lluny de ser el jugador eh, franquícia sobre el que hauria de girar el València Club de Futbol, que avui s'ha mostrat desquiciat de cara a porta, que ha tingut tres clares oportunitats i que no ha marcat, i que damunt ha vist com Paco Alcácer en la primera que tenia marcava. I a més a més, per si fora poc, s'ha retirat lesionat el davanter centre vallecà del conjunt del València Club de Futbol. Amb tot... Jo ho clar, Manolo. Sí, digues, Folgado. No, no, que ja no va compareixer cap eh, acabat, eh, no? membre més del vestidor del València. Hem escoltat la valoració de Parejo, la valoració d'Alcácer, dels dos eh, golejadors, i amb eh, la valoració, la última que hem escoltat, en boca del davanter de Torre Paco Alcácer. Bueno, pues així conclou ja el torn de protagonistes esta nit a l'estadi de, de Mestalla. Perfecte, Folgado, pues eh, arreplega cap així. Vinga. A Saba Folgado, el nostre company, com sempre, extraordinari en el eh, seu treball. Bueno, pues... Eh... Com deia, el València que guanya 2-0, que es fica amb 57 punts, tercer en la taula classificatòria, a l'espera del que passe demà, o del que faci demà l'Atleti de Madrid en el Powerade de Cornellà. De moment el València li traslada la pressió al conjunt Matalacer i dorm tercer en la taula classificatòria davant l'atenta mirada del eh, propietari Peter Lim que en el dia d'avui ha tornat a visitar l'estadi de Mestalla. Com dèiem, un València prou millor en la segona que en la primera, començar amb força en la primera, però s'anà diluint i el Deportiu de la Coruña acaba tenint el domini i la possessió de la pilota, mentre que en la segona el València sí ha canviat totalment amb l'entrada de Sofian Fegulí i a l'entrada de Paco Alcácer per a acabar decidint el partit i a més a més d'una manera plàcida. Les 11 i 36 eh, arranca Esports 97 nit que com sempre repassa tota l'actualitat del dia i ho fa en 5 fotos. 2-0 i tercers. El València guanya el Deportivo de la Coruña amb gols de Sofian Fegulí i Dani Parejo des del punt de penal. Ja va la tercera posició amb un partit més, passant-li la pressió de reaccionar a l'Atlético de Madrid. El partit ha tingut dos temps molt diferenciats i en la segona part el València sí s'ha imposat a un Deportivo de la Coruña que en la primera ha maniatat el conjunt de Nuno Espíritu Santo que ho ha vist d'esta manera. Hemos hecho un muy buen trabajo a todos los niveles, ofensivo, defensivo, muy presionantes y creo que hemos, hemos llegado, llegado con, con justicia a la victoria y con buenas ocasiones incluso de, de poder haber hecho más goles. Negredo, mal partit i lesió. El davanter Valleca del València Club de Futbol ha desaprofitat diferents ocasions de gol. Damunt ha vist com Paco Alcácer entrava i en la primera marcava, tot i això, i sabedor que no està en el seu millor moment i que a més s'ha retirat lesionat, Nuno Espíritu Santo no ha escatimat elogis al voltant del treball del set del València. No, no tiene que preocuparse porque yo no estoy preocupado. Yo estoy plenamente convencido que Álvaro va, a tener muchos momentos, muchos partidos como hoy que se van a transformar en gol, porque tiene muchísima calidad y tiene una cosa muy importante, es muy dedicada en su, en su trabajo. Y eso es, para nosotros es una, suerte. ¿Tiene alguna molestia? Sí, salió, salió con, una, molestia y como he dicho antes, el parte médico es lo que mañana entrenamos. Eh, vamos a valorar, valorar todos los jugadores que han salido después del partido y seguimos, seguimos en lo nuestro. Mañana empieza el trabajo pensando en el próximo partido. Recepta per al Bernabéu. Alcaraz ha explicat els passos a seguir per part del Llevant Unió Esportiva per a fer un bon paper en el eh, estadi blanc. Solidaritat, odre i poques pèrdues de valor. Bueno, pues tenemos que ser un equipo solidario, un equipo que se coloque bien cuando tenga el balón, que sea capaz de mantener el orden y que cuando tengamos el balón seamos capaces de, de administrarlo, de hacer cosas coherentes y de no sufrir pérdidas en zona de contra, ¿no? el eh, Valencia básquet que juga este cap de semana davant el conjunt del Unicaja Carles Durán a parlat del jugador tocats en el día de hoy. Sí, esto, esto no para, pero bueno, dentro de la dificultad, pues con la ilusión y la ambición de, de seguir el camino que el domingo pasado se nos torció un poquito, pero bueno, mm, con la ambición de, de ganar en una pista que nadie ha conseguido todavía ganar. Les 11 de la nit i 39 minuts. Esports 97 nit en la 97.7 de ràdio que té el seu Twitter obert. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Obrim el debat. Per a ells, Negredo o Alcácer? És la pregunta que vos fem esta nit. 11 de la nit i 39 minuts. Fem una pausa per a la publicitat i estem de seguida amb tot el que ha donat de si la victòria del València. València 2, Deportivo de la Coruña 0. Els de l'Uno ja són tercers i ho són amb 57 punts. La pressió ara és per a l'Atlético de Madrid. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. De marzo a junio de 2015, en el Almudín de Valencia, tendrá lugar la exposición Els Camins del Grial, una cita imprescindible para conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral. Valencia, Ciudad del Grial a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Barbacoas al aire libre, cenas con los amigos en la terraza. Este año preparar comidas va a ser mucho más fácil con la plancha para asar de Levante, el mercantil valenciano. Portátil, ligera y con una gran potencia calorífica, ideal para cocinar al aire libre y en el hogar, de fácil limpieza, sin cables, por solo 34,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 15 de marzo, la cartilla de la plancha para asar y con la compra de la plancha un cartucho cartutxo de gas de regalo. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 41 minuts. Se plantava el València Club de Futbol en Mestalla per a jugar davant el Deportivo de la Coruña amb eh, la intenció i la idea d'arribar als 57 punts. I, lògicament, amb la idea i la intenció d'arribar al eh, tercer lloc de la taula classificatòria, de dormir en ell el divendres per la nit a expenses o a la espera del que vaig a passar demà al Prat Cornelloa En, eh, perdó, a, el Pobre de Cornellà, que ara ha, eh, ha canviat ja el nom. Eh, I en el qual l'Atlètico de Madrid tindrà que jugar-se-la davant l'Espanyol, tenint en compte, com vos deia abans, eh, que el conjunt Matalasser té partit de Champions el dimarts davant el Bayer Leverkusen on es juga la vida. Ja veurem, per tant, el 11 que demà en el camp Perico alinear el eh, entrenador del Atleti de Madrid. Però abans, com deia, ja havia partit en Mestalla. Un Deportivo de la Coruña que venia amb la vitola de ser el primer equip que va derrotar en la present lliga el València Club de Futbol. Un Deportivo de la Coruña que venia amb eh, la bandera per al valencianisme de no poder dormir-se tenint en compte el que va passar en la primera volta. I un Deportivo de la Coruña que durant alguns minuts ha fet temer als seguidors valencianistes que podia tornar a córrer el mateix. Perquè durant molts minuts de la primera part, el conjunt del Deportivo de la Coruña ha sigut l'amo de la pilota. El València arranca tenint alguna oportunitat, però a la fi el Depor ha sigut el eh, eh, equip que ha acabat discutint la posició de la pilota i a més amb posicions llargues al València. En la segona part tot canvia. El València puja la línia de pressió, el València comença a apretar, comença a córrer, que és el que el distingueix, i recolzat, per a mi avui, en un excels André Gómez, acaba per tindre el manejo de la pilota i per doblegar al Depor. En una jugada que neix precisament en una molt bona passada d'André Gómez sobre Piatti, Piatti tira a porta, Fabricio rebutja el valor i en el rebuig és més llest i està més ràpid Piatti, agafa la posició de l'esfèric i és tombat per el rival. Penal que decreta Álvarez Izquierdo i que transforma Dani Parejo per a fer l'1-0 el marcador davant de Fabricio. En una jugada de la primera part, en un esbaró, després d'intentar controlar una passada, Álvaro Negredo es lesiona i acaba de lesionar-se en la segona part. I quan és substituït, en el primer o en el segon va lo que toca Paco Alcácer, acaba convertirlo en el 2 a 0. En una jugada per banda dreta, entre Piet que apareix per allí Barragán, la passada final per a Paco Alcácer, que sap estar sempre en el joc, sempre precís el davanter de Torrent, per a fer el segon gol del València Club de Futbol. És evident que tal i com passen les jornades, cada volta tinc més clar que el València és menys vistós i més industrial el València de les 10 primeres jornades, que abrumava, que agranava i que passava per davant del rival en la primera mitja hora dels partits, ha quedat en l'oblit per donar un València probablement més industrial, és a dir, menys lluïdor però més fiable, que acaba cuinant els partits a foc lent, que te deixen el dubte de si pot jugar o no millor a futbol, però de l'eixe dubte de si juga o no millor a futbol la realitat dels fets és que acaba resolent els partits. 57 punts per a l'equip de Nuno Espírito Santo en el dia en el que avui ha apostat finalment per Rubén Bezo i el portuguès ha complit. Titubejant en les primeres accions, poc a poc ha anat assentant-se, ha anat agarrant-se a la boia que significa Otamendi com a company en la defensa per acabar ràpid, llest i expeditiu en les acomeses dels davanters del Deportivo de la Coruña. En el dia en el que Enzo Pérez ha tornat a oficiar de 6. I què volen que els diga? Probablement no serà el seu lloc idíl·lic o el lloc on més hagi jugat o el lloc on més còmode se senta el mitjà argentí. Però a mi avui Enzo de 6 m'ha agradat crec que aporta molt i crec que sobretot allibera prou a Parejo que s'ha ferit molt més en el dia d'avui i d'una manera especial a André Gómez que ha sigut l'home que ha dut la manilla i que ha donat clarividència a la circulació de pilota ofensiva en el València Club de Futbol per tant i la situació com a 6 d'Enzo Pérez probablement siga un altre dels debats que tindrem que afrontar bé esta nit, bé durant la setmana vinent. El ben cert és que l'argentí, els dos partits que ha jugat de 6, junt al que va jugar en el joc d'André Gómez, és cert, contra la Real són els millors que li hem vist al futbolista que ha arribat des del Benfica. I a més a més, un dia en el qual el València ha tornat a apostar per Rodrigo en la banda dreta, voluntariós, ha entrat, ha aparegut, no s'ha amagat, però també li demanem més a Negredo i sobretot li demanem molt més al Baró Negredo. Perdó, li demanem molt, molt més a Rodrigo i sobretot li demanem molt més al Baró Negredo. Que a hores d'ara el veig molt distant d'aquell jugador que més enllà del gol, que l'ha perdut completament i a un davanter i més de 27 quilos el fitxes per a fer gols un jugador que en explosió era capaç d'entrar en el cosa a cosa amb qualsevol central ja hores d'ara la realitat és que Álvaro Negredo no està fi vista prou d'aquell jugador que ens va agradar a tots en el Manchester City i en el Sevilla i jo a Negredo li demane més no estic eh, tirant per terra ni el seu fitxatge ni dient que siga un jugador que no valga. Dic que li demane més. I ho tornaré a repetir les, les voltes que facin falta. I li, demanes, li demane més perquè sé que té potencial per a fer més. Que treballa molt per a l'equip? Sí. Que ofereix moltes coses en atac? Sí, però a la fi no s'enganyen, eh? Un davanter centre de, 25, de 27 quilates el fitxes per a fer gols. Lo de aportar molt a la davantera està molt bé. I a nivell de treball, de lo que aporta en el seu treball, crec que no és discutible la figura de Negredo. Però Negredo no és el davanter centre que vingué per a baixar a terra. Negredo és el davanter centre que vingué per a fer gols. I amb un plus probablement de Negredo, el València estaria assentat en, la, en el tercer lloc i lluitant per quotes més altes. No eh, li tire tot en culpa a Negredo, que, eh, que també quede clar. Però que ixe plus que, que esperem de Negredo probablement li donaria la València per estar una miqueta més a dalt. De fet, dèiem que en la roda de premsa, i Nuno és molt llest en això, a l'hora dels discursos públics, sap cuidar-los. I sap que avui Negredo ha eixit fotut del camp, perquè no ha vist gol, perquè ha desaprofitat oportunitats clares, perquè ell ja es veu com se li escapa el tren de la temporada. Perquè ha acabat lesionat i damunt perquè el seu substitut en la primera que ha tocat l'ha enviat a dins. I per això avui el míster Nuno Espíritu Santo en roda de premsa ha estat molt protector en la figura de Barón Negredo. Mm, no, no tiene que preocuparse porque yo no estoy preocupado. Yo estoy plenamente convencido que Álvaro va, a tener muchos momentos, muchos partidos como hoy que se van a transformar en gol, porque tiene muchísima calidad y tiene una cosa muy importante, es muy dedicada en su, en su trabajo. Y eso es, para nosotros es una, suerte. ¿Tiene alguna molestia? Sí, salió, salió con, una, molestia y como he dicho antes, el parte médico es lo que mañana entrenamos. Eh, vamos a valorar, valorar todos los jugadores que han salido después del partido y seguimos, seguimos en lo nuestro. Mañana empieza el trabajo pensando en el próximo partido. Les palabras de Nuno Espíritu Santo, desde Nuno al golejador, a, Paco Alcácer, que avui tornava ...y en la primera o en la segunda que tenía... l'empomada es un don que té este jugador ...y en el día de hoy... ...paraba de continuar a la dinámica... ...pero ya no la personal, si més no, la general del equipo. Sí, está claro que nosotros mm, de aquí a, que acabe el, a que acabe la liga, partido tras partido, tenemos que mirar en nosotros mismos en, en, en el siguiente partido y no irnos a, a un segundo. Yo creo que, que eso es la, la, dinámica a seguir, ¿no? Eh, lo que está consiguiendo el Valencia en, en, estos, en estos partidos. A més, un Paco Alcácer que ha parlat i que ha vist d'esta manera el partit que ha jugat avui el València Club de Futbol davant del Deportivo de la Coruña que a pesar de, de, de, marcar gol y sobre todo de estar muy contento, yo creo que hay, hay que felicitar al equipo por, por toda la, la, racha que estamos, estamos teniendo y, y sobre todo por, por, el partido que ha hecho, ¿no? que, que al fin y al cabo los tres puntos se quedan en Valencia y, y es lo que, lo que tiene que ser muy, muy habitual aquí en, en Mestalla. I un Paco Alcácer que d'esta manera ha parlat sobre el seu genoll, que li està donant problemes, que tot i això avui està sobre el terreny de joc prou minuts i que ha aguantat bé. Sí, sí, estoy bastante bastante bien, eh, a lo mejor al 100% no, pero pero sí que, que va mucho mejor la rodilla y, espero que, esta semana ya se vaya todo el dolor. Les palabras de Paco Alcácer, el auténtico triunfador en la de d'avui a Mestalla, con dèiem, substituint al Negredo y veient Porta en la jugada después de la asistencia de eh, Sofian Fegulí, altre dels triunfadores en la nit es És complicat, eh? eh Fegulí a voltes como titular no acaba... però en les segones parts és una evidència que revoluciona els partits. Encara que d'ell tampoc que li posa de massa bon humor a l'Isir en la segona part, però la realitat és que Getafe, eh, no recordo si la Real Societat va estar de primeres o va entrar de segona part, avui també contra el conjunt del Deportivo de la Coruña, la realitat és que el València Club de Futbol, amb figurí les segones parts, es revoluciona. És algo total i absolutament diferent i d'aquesta manera el conjunt de Mestalla s'aprofita de l'explosivitat del jugador algerià que està portant coses en este València en la present campanya 11 53, recordar, el València arriba al 57 un partit més que els 3 de dalt juga demà el Atlético de Madrid davant l'Espanyol, un Atlético de Madrid que va al Powerade de Cornellà i ho fa amb eh, la pressió de tindre ja que pugnar per la tercera plaça sabedor que a més ha de probablement dosificar-se de cara a la Champions perquè el dimarts se juga la vida al conjunt del Xolo Simeone i ho fa davant del Bayer Leverkusen el València possiblement ha avançat a l'Atlético de Madrid en la setmana justa per a que l'Atlètic li en els dubtes de si dosificar o no de si apostar per una o per altra eh, competició en un conjunt matalasser que enguany probablement va tindre que fer un esforç molt gran perquè té l'espina clavada de l'any passat del que li passa en la Champions i enguany vol anar per aquesta competició. Això pot fer que el València isca guanyador d'eixa obsessió que en la qual s'ha convertit la Champions per a l'equip del Cholo Simeone i el conjunt de Nuno Espírito Santo, repetim, avui dorm tercer amb 57 punts i sobretot dorm tercer, dos punts per davant de l'Atlético de Madrid i sobretot sobretot dorm tercer tranquil i amb calma en vistes del que puga fer demà l'equip del Xolo Simeone tanquem de moment la informació de València que la reprendrem després en temps de tertúlia avui amb Andreu Alberola amb Paco Gisbert i amb Sala Folgado que està venint de Mestalla i s'enlacem en l'actualitat del Llevant Unió Esportiva Ferran Ortiz, què tal? Molt bona nit Bona nit, Manolo El Llevant Unió Esportiva que en el dia d'avui Eh, treballava per a preparar el partit contra el Real Madrid per intentar l'assalt del Bernabéu. Exactament, el Levanta entrena avui en Oriols, ultimant els preparatius de cara a una possible sorpresa en el Bernabéu. Esta sessió preparatòria està marcada per la tranquil·litat i la distensió amb què entra la plantilla després de dos jornades d'alta intensitat contra rivals directes. Els granotes han baixat les càrregues de treball i viatgen a Madrid amb menys pressió. L'entrenament ha, eh, ha començat amb un anàlisi del rival en sala de premsa, com és habitual, i una sessió d'exercici d'escassa hora i mitja que incluïa carreres, diferents exercicis amb valor i estiraments. Recordem que per a aquesta jornada el tècnic llevantinista compta en la totalitat de la plantilla. Demà tornarà a exercitar-se, però a porta tancada. I ha parlat al, eh, al final de l'entrenament Alcaraz en roda de premsa i ha donat la seva opinió, sobretot, del que se ha comentado esta semana sobre el estado de forma del Real Madrid. <clears throat> pero al técnico granadí, les, especulaciones no son importantes en el resultado. me es la coherencia y la efectividad Bueno, el Levante tiene que hacer su partido, ¿no? Yo creo que las cosas que se hablan antes de los partidos parece que son muy determinantes, pero luego no se sabe si van a, a influir en el juego, ¿no? Está claro que hay una diferencia de potencial eh, grande y por tanto tampoco nos podemos recrear en eso, sino intentar pues eh, plantear la cosa de la forma más coherente posible y llevarla a cabo de la forma más efectiva posible, no hay mucho más. Y Peralta Bandra, Lucas Alcaraz, Adonal Esclaus, que determinará el papel del llevante en el Bernabéu, mantenir al administrar del valor y no sufrir al contracop, la arma más peligrosa del Real Madrid. Bueno, pues tenemos que ser un equipo solidario, un equipo que se coloque bien cuando tenga el balón, que sea capaz de mantener el orden y que cuando tengamos el balón seamos capaces de, administrarlo, de hacer cosas coherentes y de no sufrir pérdidas en zona de contra, ¿no? Y tanque en la sección informativa Granota como ir, El Levant torna a estar de dol Avui ens ha deixat Alberto Esparza, jugador del Llevant entre els anys 50 i 60, va vestir el Blaugrana en més de 50, 150 ocasions. Bueno, pues eh, com novament eh, per a la família d'Alberto Esparza i per a, eh, lògicament, la família llevantinista, una abraçada ben forta i la condolència de tota la redacció d'Esports de la 97.7 Ràdio, que eh, també eh, tanca la informació del Llevant, no sense recordar abans, com dèiem, eh, eh si algun moment té el Real Madrid de debilitat extrema és este lo normal és que tot i això hi ha molta diferència entre el Levant i el Real Madrid però els partits han de jugar eh? els partits han de jugar i el Madrid ve en una dinàmica complicada eixida a la palestra del president eh, eixir de la palestra d'alguns futbolistes, eh, l'entrenador que segur que en roda de premsa demà, eh, si no ho avui, ofereix alguna frase cridanera com la de la setmana passada de la mà molleta. Eh, és el moment per al llevant. Si n'hi ha algun moment en el qual el llevant pot puntuar en el Bernabéu, és un moment com el que està vivint ara el Real Madrid, que és cert que se classifica per als quarts de final de la Champions, però que una classificació com la que va oferir el Madrid el dimecres ofereix més dubtes que certeses, li fa més mal i li desgasta més al Madrid que altra cosa. Per això dia que jo crec que este és el moment per a llevant una esportiva si en algun moment ha de el conjunt nota el plantejar-se puntuar en el Santiago Bernabéu. Tanquem amb bàsquet, tanquem la primera mitja hora amb bàsquet i ho fem amb el València Bàsquet, l'equip de Carles Duran que eh, juga este cap de setmana davant Unicaja, canxa en la qual no ha guanyat ningú. Bueno, no és la primera canxa a la qual va el València Bàsquet i, ha guanyat, eh, i han guanyat pocs equips. Se li estan donant veixes canxes. Eh, recorde, entre d'altres, la d'Estudiantes i la d'Obradoiro. I va acabar victoriós. Així que, per què no pensar en una victòria, això sí, complicada davant caja de Màlaga. De qualsevol manera, eh, com sempre, curt d'efectius, perquè ni l'Ixuc ni sembla que tampoc Luke Harangodi estará en per de partido... tal tal y como recorda entrenador del conjunto aroncha. Bueno, Sergei, estoy convencido que no va a llegar. Luke, tenemos muchas dudas. Hoy va a empezar a hacer alguna cosita, pero bueno, sigue con sus mareos y eso nos va a crear una gran duda. Él tiene ilusión de estar con nosotros, pero bueno, ahora mismo mi planteamiento es que tanto Luke como Sergei, incluso Nedovic, pues pueden ser una, una posible baja, pero ya sabéis que yo con las posibles bajas tengo que pensar con los que tengo, no con los que no tengo. Ha de pensar en los que te y no en los que no te, que si es posa pensar en que no te la verdad es que al pobre le ha agarrar alguna cosa. 11 y 59, anem a tancar ya la primera de la informativa y entreme en el debate de y de y y análisis dedicada lógicamente a la victoria 2-0 del Valencia la del Deportivo de la Coruña y a esa tercera plaza que les dará ostenta equipo en uno. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit un minuto arranca el tema de debat, y i anàlisi fins a la una de la matinada. Tenim un de camí que ha folgado, que no habla de tardar masa porque eh, si yo he pogut arribar bé desde de Mestalla, hi una miqueta de transit porque les, les vies chico están estan tallades y claro tot el mundo va per les vies eh, poder circular. es lo que te Valencian fallas falles, que ya sabeu que te descuides dos segons de més en un semàforo i quan vas arrencar t'han ficat damunt una carpa i estan utilitzant el teu cotxe com a barra lliure és el que té València en falles és així eh, la gent va divertir-se i te passen aquestes coses Andreu Alberola què tal bona nit què tal Manolo bona nit és així eh? tu te pares en un semàforo i te descuides una miqueta i quan te n'adones pam m'ha muntat una carpa i estàs dins i ja eh i ja no hi sento totes les falles eh espai estos dies espai espai <laughs> millor anar caminant que en cotxe estos sí dies. estos dies millor anar caminant que en cotxe és cert correcte des de Barcelona, el redactor en cap de la revista Primera Línia, Paco Gisbert. Hola, Paco, bona nit. Bona nit, com estem? Com estàs tu? Molt bé. Perfecte. Gaudint dels 57 punts, no? Que se diu pronte, però eh... són un ja de punts, eh? de tots els rècords, no? O sigui, és un valencià de rècords. El, el, el millor equip de l'any la, 2015 és el millor equip en casa, en la Lliga. Bueno, fantàstic, no? El 13, els 13 últims partits ha guanyat 10, ha empatat 2 i només ha perdut el del Màlaga. O sigui, la veritat és que anem embalats. Sí, la verdad es que sí. Eh, me digo que en cara no está grave, pero lo de... Eh, eh, Negredo pinta sobrecarga o punchada. en que se toda la pinta, la manera que es barat el jugador del Valencia Club de Fútbol, que va a ser un dels noms del debate esta yo estoy preguntando estic esta la pregunta que está enfrente es, pera a Negredo o Alcácer? pero yo que que ni que ni eh, debate señores yo a Negredo Lideman en Molmes, molt més, que de Negredo... Eh, Treballa per a l'equip? Sí, treballa per a l'equip. Eh, aporta coses eh, baixant el, el valor a terra, acompanyant l'atac? Sí, ho fa. Per un davant de 27 quilos, tu el firmes per a fer gols. No, només faltaria que aquestes coses no les aportara. És que no me faltaria això. A mi no m'agrada avui Negredo, no m'ha agradat i, i, i crec que avui és el dia que menys ha, li ha aportat la València en quant, a, en quant a joc, en quant a creació d'espais de, de i, bueno, aquestes coses que sempre diem que si no fa gols i aquesta faceta sí que la té, no? Eh, no sé, eh, avui que ha tingut 4 o 5 ocasions clares per a marcar i no ha marcat ninguna, però el més greu me pareix és que era incapaç de crear sensació de perill, és a dir, Negredo estava davant del porter i antes de que xutara ja, ja tenia sensació, dius, la, la va tornar a fallar, la va tornar a fallar. Mm. Negredo jo crec que no, no, no estava bé avui, no estava còmode i crec que necessita marcar un gol perquè si no eh, el símptoma de, de desesperació que jo crec que avui un poquet ha, ha mostrat en Mestalla eh, bueno, jo crec que no és bo però és que un jugador de 27 milions d'euros, com has comentat tu, Manolo, eh, bueno, mmm, jo, mm, no sé, crec que, crec que ha d'aportar molt més, sobretot en quant a gols. Sí, eh, jo crec que Negredo, com dèiem, és el, un dels noms propis del debat de la present campanya. Ara parlarem tranquil·lament eh, de Negredo, eh, però lògicament eh, hem de parlar també de, de la resta eh, i de lo molt bo que, que veiem en l'apertura la, en del programa, com deia Paco, que és el València del Rècords. El València que ja és el millor equip fora de, eh, perdó, eh, com a local, ho era fins la setmana passada empatat amb l'Atlético de Madrid, però com resulta que el València avui guanya la setmana passada, li arranca un punt directament a l'Atlético de Madrid, pues ara mateix ja li passa per damunt, i sobretot, senyors, li passa la pressió a l'Atlético de Madrid de dir, mireu, jo ja me'n vas de cada setmana, ja sóc tercer. Tu demà jugues en el Power de Cornellà, a veure què fas, perquè a més tens que dosificar-te perquè el dimarts te jugues la vida a la Champions. Que tal i com el que li passa l'any passat en la Champions a l'Atlético de Madrid, ara mateix és una obsessió per l'equip del Xolo i aquesta competició. Així que jo crec que el València ha avançat a l'Atleti de Madrid en la setmana justa. Bueno, i espera que no, que no, que no, no agafi al Madrid, eh? Tal com està el Madrid no m'estranyaria gens. És que està a 4 punts el València en aquests moments del, del, del Madrid, crec, i 4 punts no és res, eh? O sigui, és, és, és guanyar en el Bernabéu i, i que ells punxen un partit. Li parega, o no, com... li parega o no ve a Florentino Pérez, Aixina? Sí, Sí, sí, no? y tal com està el València, més el, el Madrid ve a Barcelona la setmana que ve a jugar contra el Barça, que no és un camp òbviament fàcil. Es, escolta, eh, eh, Paco, te dic una cosa, és alta de les jornades xollo per al València si guanyen ells. Té, que guanyar, eh? Però si el sí. València trau i se partit d'ells, és primer contra segon, Barça-Madrid, i cinquè contra sisè. Atlético, sí, sí, sí. Eh, Sevilla-Villarreal. Sí, sí, eh, efectivament. Altra setmana, xollo doncs- per al València si compleix amb, amb lo seu. Bueno, s'incorpora ja des de Vistalla Folgado. Hola, Folgado, què tal? Què passa, Manolo? Com estàs? Porque deixat tot el cable para replegar a mi. Tot el cable ahí, eh? Imagina't. has, has, I has vingut seguint-lo, no? No, no, clar, tirant del cable. Ha, ha vingut tirant del cable. no? En comptes de les migues de pa, has vingut eh. seguint el cable. Exacte, exacte. <laughs> bueno, senyors, pues, eh, com deia, la part positiva és Sisa, en la primera part hem tornat a eh, tirar en falta un València millor, un Deport que ha començat molt per baix i ha acabat imposant-se, i com deia Folgado, li he discutit el domini de la pilota al València, la possessió de la pilota al València, i a mi me dona aquesta impressió que el València Club de Futbol és un equip que cada volta lluís menys, és menys vistós, però és més fiable. És un València més industrial, com deia, cada volta més fiable, i se noten aquestes situacions i una d'elles és que abans l'equip en la primera mitja hora, les primeres 10 jornades reventava el rival i a més molt vistós, jugava bé al futbol però i era al revés, eh? Este equip cuina els partits a foc lent, fa primeres parts que te fan dubtes de si la FIA aconseguirà l'objectiu però acaba arribant a port, eh? Però és que, Manolo, eh, jo crec que si repassem els tres últims compromisos del València en Mestalla, que són Getafe, Real Societat i Deportivo, els tres tenen un, un guió molt paregut perquè és la primera part del València eh, és, una, és una primera part que, que disputa, que, que ofereix dubtes, que no acaba de, de, de convèncer i de passar per damunt del rival, i és en la segona part quan ja eh, marca eh, posa un penalti o una, una acció més una acció col·lectiva, com siga, i trau el partit endavant. Eh, jo crec que avui ha passat això, i a mi la primera part mm, no m'ha agradat. Llevar dels primers 10-15 minuts que el València sí que ha eixit bé, ha eixit fort d'intensitat, a partir d'ahir Eh, com tu has comentat, eh, el Deportivo li ha, guanyat, li ha guanyat el centre del camp al València. Crec que Víctor Fernández Willi ha guanyat la mà en una en la primera part. Després del descans ha sigut distinta la pel·lícula, afortunadament per a València. Però només rescataria jo de la primera part la defensa, la seguretat defensiva de, de, de Bezo i d'Otamendi Uh -huh. A partir d'ahir, me pareix que Barragán no ha estat bé, eh, Rodrigo no ha estat bé, Negredo, ja ho hem comentat, no ha estat bé, Parejo no ha estat bé en la primera part. No sé, molts dubtes, però després bueno, ahí están los números, no? y sobre todo tres puntos que son imprescindibles. Es que yo creo que el Valencia guanya per esgotament, del, al, o sea, acaba esgotant el rival. Tu crees? creus? Cosa... És, una de, és una de les teories, eh? Esgotes el rival en la primera part i el remates en la segona. Clar, fixa't en la quantitat de partits que ha guanyat en la segona part eh, i la majoria els ha madurat durant el, durant el partit i ha acabat dominant d'una manera acaparadora al equip contrari, o sigui, mm -hmm i, i és per això, o sigui, el descàs físic que obliga al, al, al contrari a jugar, al final passa factura, i la passa factura el València l'aprofita molt bé perquè té bons jugadors per aprofitar-la, no? Però va passar aquí a Cornellà, va passar en els tres partits que ha dit Salva en casa, ha passat en molts partits, I fins i tot en el Calderón va passar el mateix, o sigui, l'Atlètic va dir, guanyava 1 a 0, va jugar una bona, molt millor primera part que el València, però en la segona part el València va ser un altre equip, i va ser un equip que, que al final final per esgotament fixat que l'Atlètic Madrid és un equip molt físic però encara i així el València va fer un partit que va mereixer i al final la tendència era que si el partit durava més podia guanyar el València no l'Atlètic de Madrid i és per esgotament o sigui, és que al final els rivals acaben rendits de la pressió del, del, del, de l'empenta que té el València de tot això jo crec que el partit el desequilibra avui no estic d'acord en que el València avui desfonde físicament al, al Depor, Crec que el partit d'avui de, el desequilibra el, el penal, per a mi clar, eh, sobre Piatti, i a partir d'ahir el Depor, que no és un equip que es sàpiga defendre ni que jugue a defendre's, com, com ha mostrat en, en la primera part, el Depor se llança eh, amunt, el partit s'obre i el València en espais, i ho ha reconegut eh, Víctor Fernández i posteriorment eh, uh -huh. no? el València quan té espais es dedica a lo que millor sap fer al llarg de la temporada que és córrer, i aquest equip quan, quan corre eh, com té futbolistes que corren i que ho fan ben carrera, com Piatti fonamentalment, i després eh, com Fegulí, que a Dei no li agrada però funciona millor com a revulsiu que com a titular, pues a partir d'ahí el València des de la, la velocitat i el 1-0 eh, que transforma des del punt de penal Parejo eh, supera avui al Deportivo de, de la Coruña, no? Però, I estic d'acord en el que diu Andreu, eh, els guions de partits són els... Eh, eh, mateixos i jo me recordaria també o me remuntaria més enllà en el temps i recordaria el partit davant eh, l'Almeria. També va ser un partit molt, sí. molt, molt lleig de futbol per part del, del València, però que al final el València pues, acaba... Eh, decidint... Tampoc estic d'acord, Manolo, en el que acabes de comentar, de que en les primeres jornades de competició el València era brillant. El València no ha sigut brillant al llarg de tota la temporada en, en futbol. Era, lo que sí, era no, era arrollador. No, deixa acabar. Lo que sí era el València era molt efectiu. Arribava i te matava, arribava i te matava. Ui Negredo en la primera part les ha tingut i no les ha marcat. I Nuno ha parlat del problema d'eficàcia. De i estic d'acord, probablement el València avui en dia tingui un problema d'eficàcia. De, Abans no el tenia i a la primera que arribava, encara que eh, no, es, no jugara bé, com que tenia grans davanters, com que té, perquè té grans davanters, però estaven en ratxa en aquell moment, feien gols i, acab i matava els partits. Avui en dia li costa més perquè és davanters, i fonamentalment avui Negredo, eh, no està fi. I crec que és el que, lo que ha ocorregut avui a, a Mestalla. Eh, jo Disque jo que el València de les primeres dos jornades era arrollador, d'una manera o d'una altra. Era eficaç. Eh, bueno... Però no era vistós, com tu has diu. Com tu has eh, però, no ha sigut per mai moment, vistós. Sí, sí, per moment sí, jo crec no. que sí, eh? Jo crec. El dia del Getafe, eh, el Getafe el va jugar molt, molt bé, eh? El, el dia Getafe del Getafe, jugar... recordeu que era un, un Getafe descompos, descomposat completament en defensa i sí que té un punt artístic en el gol de, de crec que és d'André Gómez. André, que, en la doble era, era, era un equip que no va ser rival per al València. Jo crec que, sí. que el València era, era més eficaç, el que diria Salva, i de fet és, un, és, un, ter, és un terme d'eficàcia que Nuno ha repetit molt en les últimes eh, compareixences de premsa, que troba en falta aquesta eficàcia. Va ser Efectivament. Dia, sí, sí. sí. sí. Bueno, pues amb tot això eh, el València ha acabat per descomposar el rival com dèiem, un València més industrial, menys lluïdor, però que eh, acaba cuinant a foc lent els seus rivals i acaba imposant-se a ells. Eh, lògicament, Eh, bueno, pues eh, el València Club de Futbol arriba a esta situació de imposar-se eh, dos punts per davant de l'Atlètic de Madrid després de la victòria d'avui, però eh, hem de centrar-se més a prop eh, en el que ha donat de si eh, els noms propis de la jornada. I un d'ells, i ens ha sorprès a tots en uno, era Rubén Bezo. Tot sí. el món deia, no, no, mi, jugarà Orban, lo de Bezo... A la fi, Bezo ha jugat, Bezo és cert que ha arrencat dubitatiu, però la realitat és que Bezo a la fi ha acabat molt el partit. Jo l'altre dia en la, en la tertúlia del Supermurciélago mmm, jo vaig donar com que jugava pràcticament eh, Or Orban, però quasi el 100%, més, més que res perquè, bueno, ja ho en el tema de, de la lògica tot apuntava que seria Argentí finalment qui jugaria i Bezo, bueno, pues sí que era una oportunitat eh, prou nítida per a qui li tornava a donar l'oportunitat, però bueno, i avui ha fet un gran partit. A mi em pareix que Bezo és un, és un bon central. A, a mi també. A pesar de que, és, de que és molt jove, perquè crec que... Té... I que juga poc. Sí. I, i, i sobretot això, que no se li nota els períodes d'inactivitat, que això és molt important en un futbolista i sobretot tan jove. Avui ho ha fet bé, no sé si és perquè el que comentava l'altre dia, el costat ni qualsevol futbolista pareix que siga millor, o perquè ell realment, a mi, sincerament, pareix un bon central i que se li ha de cuidar, i se li ha de donar oportunitats. Me pareix que en uno podria contar una miqueta més amb, amb, amb Bezo. I no és un pal uno, sinó és que me pareix que, que Bezo és un central de futur. El que passa és que està, està molt car Joan el València. Està molt car, està caríssim, clar que sí. Senyors. Mm, jo estic d'acord, Bezo crec que és un futbolista molt aprofitable, lo millor que té, que té Bezo, al igual que, que lo millor que tenen la, major, la majoria de futbolistes del València és la seva joventut, uh -huh. i el fet de que al veure-lo jugar te dones compte de lo que encara eh, tenen per, per, per oferir i del que encara tenen per, eh, per créixer, no? Es veus a tots bons futbolistes, però que a més eh, encara no han arribat a, a donar el, el màxim no? de les seves possibilitats. Són futbolistes que eh, ara són bons, però que probablement amb el pas de les, de les temporades siguen millors futbolistes. Un exemple és... Eh, és Bezo, va arrencar bé la temporada al costat de, de Otamendi, avui és cert Manolo que jo crec que al principi acusa la falta de, de minuts, ha estat dubitatiu en, algun, en alguna pilota a última hora i després, no sé si del primer o del segon gol del València, hi ha una acció en carrera on, on Caballero simplement posant-li el cos dins de l'àrea eh, li guanya la, la posició. Però bueno, uh mhm. -huh. ha tingut eh, errades, però, però xicotetes i que afortunadament pues, no han sigut escandaloses i, i, i l'equip no, no les acusades. No? Crec que es nota moltíssim la presència d'Otamendi, Manolo, uh mhm. -huh. altra cosa que ha sigut Crec Bezo al costat de, de Mustafi, i avui jo crec que Otamendi ha fet un altre partit eh, eh, boníssim, igual que Enzo Pérez en la, en la sí. posició de mig centre de, defensiu, que està millor Ese és, el segundo estic d'acord de lo que, lo que has dit tu durant la transmissió, eh, funciona millor com a, com a 6 que, que com a 8 de moment. Jo, és el segon debat al que anem a entrar. Eh, probablement eh, no siga la posició en la que vull jugar, probablement no siga en la que més còmode se trobe o en la que més minuts ha estat, però els dos millors partits d'Enzo Pérez han sigut jugant de 6. 12 i quart, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida a Esports 97 i tenen la 97.7 Ràdio. Avui tenim debat fins a l'una de la matinada de la victòria 2-0 del València davant del Deportivo de la Coruña. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tots els valencians compartimos un passat y construimos el nostre futur. La cultura, arte, les tradiciones, els costums y la nuestra lengua han conformado el nostre ADN. la identitat que ens fa poble. Continuem construint junts un futur en el qual sentir-nos reflectits. Som herència del nostre futur. Som comunitat. Generalitat. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 17 minuts. Eh, finalment, amb eh, la lentitud pròpia i la incomprensió pròpia dels comitès de la Federació Espanyola de Futbol, era més que evident que eh, Javi Fou tenia eh, en Roman Paladino per a eh, eh, estar sobre el terreny de joc de Mestalla. Es cert que avui Wim Medía folgado eh, en una part eh, abans d'arrencar el partit, m'ha dit igual si el València, com està l'assumpte, que era haver apel·lat al Tribunal d'Arbitratge Esportiu, és possible que Fogo s'haguera salvat. És possible que sí, però sí, el València... Avui, avui no han decidit i el Llevant havia presentat recurs per Ramis, com que no ha decidit... Crec curiós, eh? Avui, avui no han decidit. El Llevant va poder... una jornada de Lliga, avui els senyors tenen... No, I Ramis va jugar en el Bernabéu. Tenen els ous de no decidir. Vull dir, es que eh, dir se chunta es el que se chunta que cada volta hi ha més dies lliures sense lliga perquè les jornades acaben, un eh, en un se i acaben un dijuns es cert pero es que lo dels comités es que van a la seva puñetera bola es que les dona igual a la velocidad que va a la competición vull dir eh, pues això, Chen major que li dona todo igual y que es que avui molt mal reunirnos. nos en una liga de fútbol profesional Tiene que reunirse el mateix dia competició apelació i el TAP. Claro, I més veuràs. en una setmana com esta tan curta. Vull dir, Però com no se els comitès, en membres amateurs, que el més jove eh, eh, eh, va ser novio de l'abuela de Cuéntame, val? El que deia, que obris tu aquest despatx on se reunís el comitè de competició fa olor a Brume, a Baron Dandy, a Tancat, val? No, i a més, no, no se reuneixen perquè tenen que mirar obres, no? Suposo que serà per això. <laughs> Ara que el sector de la construcció se revitalitza en Espanya, sí. Clar, estic segur. Bueno, doncs pues, com dèiem, a la fi, aquesta història ha deixat fora del combat. A Javi Fogo ja ha instaurat novament Enzo Pérez en la posició de 6. Jo eh, no serà el millor joc per a ell, no serà el lloc idoni on ell es troba més còmode o on ell pensa que se li pot treure tot el suc però jo, per a mi els dos millors partits d'Enzo Pérez i també mig partit davant de la Reial, ja que dir-ho jo crec que el partit complet de la Reial, però bueno, sí val, són jugant de 6 Mira, Manolo, mm, jo suposo que vosaltres des de Mestalla ho haureu disfrutat més, ho haureu vist mm. millor perquè en la tele jo crec que s'aprecia menys, perquè fa, un, fa un, un, un treball obscur, un treball que és més discret i que, bueno, jo, jo no me considero una persona que, que, que, que, pues que transpire eh, futbol, ¿no? Mm. Que, que l'entenga, que... però parles amb la gent de futbol i, i un dels homes que te destaquen és Enzo Pérez en el partit d'avui. Eh, a mi me pareix que ha fet un, un partit molt bo i si mires les estadístiques tenia 86% d'eficàcia en el passe, eh, bueno, ha estat eh, atent de les cobertures, ha fet un partit molt complet. No fet... A mi me pareix que entre, entre els 3-4 millors de l'equip ha estat Enzo Pérez. No ha fet faltes, a més, eh? que és molt important. Ha fet molt poques, no sé quants exactament, però bueno, l'ha entret targeta, el qual ja és, ja és important, ja és una novetat, perquè crec que portaven set targetes en nou partits. I <laughs> sí, sí, crec no, que no, sí. Sí, sí, sí, sí, de raó, de raó. I, i sí, per, per mi jo crec que ell i Piatti han sigut els millors del València, en molta diferència. Eh? Sí, eh, a mi me dona, me dona que sí. Eh, els homes de, eh, de banda eh, certament tenen mm. pinta de eh, ser l'altra volta els que responguen a aquesta queixa de número després de Màlaga de on estan Piet i Fegulí, pues a la fi estan donant la raó perquè els dos han tornat a mm. portar és el que Fegulí entrant des de la segona línia, des de la segona part però la realitat és que eh, estan, estan aportant. Per a mi, des de luego, avui, molt bé Enzo, però per a mi avui el jugador eh, que ha estat extraordinari i el camp s'ha vist molt millor, no sé per la tele com s'ha vist, però per a mi avui André Gómez eh, ha sigut la, bé, la, la distinció, és el jugador que ha, donat, ha dotat de fluidesa a la circulació, que ha vist bé els passes, eh, per a mi ha estat eh, molt, molt, molt bé André Gómez. És vertical. I crec, i... I crec que avui està dintre de coses per estar alliberat de certes càrregues que li cobria sí. molt bé Enzo Pérez. Ah, recordeu el primer tram de temporada que quan més lluïa era ahir, eh, no? Diguem, de, eh, quasi, quasi de, de, de 10, no? Lliberat de, de tota tasca defensiva. A mi em pareix un futbolista que per les seves qualitats té que jugar sempre, sí o sí. Eh perquè té tanta classe i li aporta tantes coses al València, és vertical. Domina el xoc en les dues cames. Vull dir ha posat, crec que són dos centres que són espectaculars, que, que, que han pogut ser dos gols per al València. El passe a Piatti en el penal és d'ahir, també. Efectivament. Mm eh, no sé, jo crec que queda molt poc per dir d'André Gómez. És un futbolista que, que jo crec que ha de jugar sempre. Jo que per a tancar el debat amb, i contestar-te respecte al que deies d'Enzo, de, de Enzo, estic d'acord que avui ha jugat un, un bon partit. Nuno ha tingut sort perquè parlarem quan va acabar el, el partit del, del Calderón que lo normal desgraciadamente no ha corregut que lo normal era que eh, competición ya le llevara el Cástica a fuego y que esta semana estuvieran disponibles al Travolta Escuadre eh, mis mis y y el dubte de saber qué faría en uno, a Menzo, a un Fuego, a Mandrella i en Parejo. Al final això eh, se posposa per a la pròxima setmana i avui en aquest sentit no ha tingut sort, perquè bueno, com que finalment no ha pogut comptar amb Fuego, ho ha tingut fàcil Enzo de mig centre i defensiu i per davant d'ell altra volta André i Parejo. Recordem que la setmana passada ell va sentar a André en, en la banqueta, amb uh -huh. el que suposa eh, per, a, per, a, per al futbol del, del l'equip sentarà André. La setmana... Mm. Eh, Ana, Ana, a preguntar. En ells estan, I la pròxima setmana están hablaremos del gobierno, que deien típico. Què, estan què farem? estan els quatre i jo crec que sentarà André altra volta. Sí? Jo crec que ell no va renunciar a Fuego, que no va renunciar a Enzo i a Parejo tampoc. Crec, però vamos, jo crec que al llarg de la setmana anem a tindre eh, opció de, de discutir eh, de discutir aquestes coses, no? Crec que és un dels eh, debats de de la setmana al voltant del que faran una amb aquest pack complet que torna a recuperar de, de mig centres. Pues a mi m'agradaria veure André, perquè... A mi també, no, no, jo estic d'acord, per a mi és el futbolista de més qualitat de... Ui, ha estat per a mi extraordinari. Eh, el... I portava ja dos o tres partits que no, que no jugava, que, no, que, que, que tampoc era titular, i això al final psicològicament en un futbolista, cregues que no, mm, hi ha casos i hi ha casos, no? Però això afecta al final. És més, vaig a, vaig a jugar-la més llarga a mi me dóna la impressió que per a que André puga lluir el sis que ha de tindre per darrere és Enzo i no, i no Javi Fuego ¿Hm? a mi me dóna tota aquesta impressió jo crec que és indistint crec jo crec que no, jo crec que eh, millora moltíssim aquesta situació eh, i ui, jo crec que s'ha vist avui estava molt alliberat de certes tasques perquè a més eh, ho ha dit eh, Andreu eh, arribava moments en què eh, el passe d'Enzo de, de Enzo era molt més certero, ja no tenia que baixar tant, podria arran arrancar més des de la mitja punta, quan rebia la pilota la rebia molt a soles i podia pensar per a obrir eh, amb tranquil·litat. Jo crec que en el dia d'avui eh, l'arribada d'Enzo de, Pérez eh, des de la posició de 6 ha acabat per, eh, en este cas, eh, millorar a un André Gómez que, com bé recordava Folgado, ha sigut el que ha iniciat la jugada del primer gol del València amb la passada Piatti, que a la fi ha acabat en, en penal. Eh, ciertamente certament Piatti i señores, altra volta les bandes continuen aportant eh. Ya, pero però eh, estaves parlant de, Enzo eh, ¿tú te carregaries de l'once a fuego yo ahora mateix sí yo también yo eh? No tengo dubte. y <laughs> torno a volte perquè a voltes el que pasa Però... Passa un comentario y sembla que no tienes en contra d'ell. esta cosa hi que decirle siempre en molt, y hay que recalcar en molt. No tienes en contra de Haifo, me parece un día fantástico pero yo ahora ara si jo però, vull... Però i penses que en uno se carrega es que, ara mateix? No, això és un altre debat. Sal, això eh, és un altre debat. Salva lo que, lo que ha dit, no ho ha dit per dir, ho ha dit claro. perquè Nuno li té molta fe a, a sí. Jaifó, li té moltíssima no, fe. Total i absoluta. És més, jo no crec que se'l vaig a carregar. I a Parejo també li té fe. També. Total i absoluta. És més, jo no crec que se vaig a carregar a Jaifó. Se la té, jo... que, se la té que jugar entre Enzo i André. Se, ell se la té que jugar entre Enzo i André i jo crec que va optar per, jo crec que va optar per Enzo, val? perquè jo crec que ell considera fixes en el centre del camp a, a, a juego y a Parejo. Vale. Y y yo aquí? yo creo que va a jugar Enzo. Lo que te dit es que se sí, Andre. sí, digo lo, que yo pensé Sí, sí, yo pensé lo Yo pensé que para mí Enzo, pense, llora Enzo André, Pero pensé que para el partido No, no, Enzo millora Fuego. No, no, Enzo millora André. Enzo fa millor jugador a André. Ah, val, perdó. Enzo millora les sí, prestacions sí. d'Andrés sobre val, el terreny val, sí, de joc. Sí, correcte. Val? El que passa és que, eh, com esteu dient, no és un enamorat de la disciplina tàctica. Jo crec que quasi perfecta que si vist Javi Fogó en els partits. Javi Fogó té altres mancances, però és un jugador que tàcticament és perfecte. I té ascendència sobre el grup, eh? Mm. No, i té una cosa més... té que respectar també, perquè sap que té ascendència i que el respecten els companys té una cosa més i és que eh, eh, és, és més d'incrustar-se en el, entre els centrals, és a dir, que el València pot jugar en tres centrals, encara que no siguin tres centrals, però que els laterals pugen més. Enzo és més distribuïdor de xoc, és un jugador que, que talla molt bé, que, que, que fa moltes coses bé en, en el mig centre, però Javi Fuego és un jugador que es pot integrar entre els dos centrals i jugar el València en tres centrals, no? com ha fet durant molta part de la temporada, no? els partits que se posen més complicats, pues, mm, pega un pas Eh, en, eh, darrere eh, Javi Fuego i, i això és la gran diferència respecte a Enzo no? Enzo és un jugador amb més projecció ofensiva encara que no tinga tanta però més projecció ofensiva que, que Javi Fuego jo estic amb Paco i, i a més el contrast és que Enzo li dona més eixida de valor a València sí, sí. I, i això dels tres centrals no és només quan, quan el València ha tingut aquest esquema de 3-5-2 sinó que Javi Fuego n'hi ha, ha situacions de partit en les que ell, sobretot quan ataca el València que ell pega un pas enrere i desplega el València als laterals i, i ja creen superioritat Amèrica i això és sí. molt important per, a, per al València és molt important. Això s'ha vi vist avui, eh, que no han, no han pujat tants els laterals com, com de costum. Ara o sigui, parlaré sí, de laterals que volia apuntar. Han pujat, cosa. evidentment, però no han pujat tant com pugen normalment. O sigui, a Gallà se li ha vist, però no se li ha vist tant en atac com se li veu en, en altres partits, i a Barragán igual. O sigui, I jo crec que és precisament per això, perquè no hi havia aquest cinturó de seguretat que és, que és eh, Javi Fuego en el centre de la defensa, o sigui, marcant la línia de tres darrere. Sí, eh, eh, de qualsevol manera, eh, avui en efecte s'ha tirat en falta una miqueta eh, als laterals sí que Barragan ha pujat més en la segona part, sobretot quan tenia el recolzament de, de Fegulí. De Fegulí, exacte. És que la diferència està ahí. Clar. La diferència és que Rodrigo se'n va cap al centre i, clar, queda, un, queda ahí un corredor que Barragan no ho ha aprofitat en la primera part perquè no ha, no ha pujat molt, però, però és que això és el problema. En l'altre costat sí que està Piatti, que normalment pega, juga més pegat a banda, però, però en, la, en la banda dreta eh, jo, jo he tirat en falta que, que que n'hi haguera una miqueta més de profunditat en la primera part que després quan, quan ha eixit Feuli sí que s'ha vist. Sí, a, a la fi, eh, els jugadors de banda, que és del que estem parlant ara, encara que després Folgado, quan eh, tornem de la pausa i, ja el Twitter llisquem el Twitter, m'apuntarà algo que ell vol sobre els laterals, però a la fi se va acabar <laughs> convertit en un problema Feuli, per què? Perquè a ell no li fa gens de gràcia entrar com a revolució però que quan entra com a revolució revoluciona els partits. A ell no li agrada, eh? De fet, no, no, no, hi ha, no, no, hi ha no, partits on ell... Tira pestes eh, ha abandonat la titularitat i quan ha aparegut com a suplent li ha costat moltíssim però ah. bueno, jo crec que avui l'equip ha notat com, com si fos una descàrrega elèctrica eh, l'entrada de, de Feguli a partir d'ahir a partir d'ahir uh mhm. -huh. l'equip ha sigut un, un, eh, altre. un altre i ha funcionat eh, per, per la dreta, ha funcionat per l'esquerra amb, ampliat i s'ha notat l'entrada de, de Fegulí en el camp l'altre dia no aporta res davant el davant l'Atleti de, de Madrid i ni, ell, pues, ni ell ni molts altres no, correcte, i avui pues, qui ha portat poquetes coses perquè no ha estat encertat en el remat i en algun contra un que no l'ha eixit perquè fa molta bicicleta però després no acaba d'anar-se'n pues, avui ha sigut eh, Rodrigo Guife, avui ha millorat a, a Rodrigo i Wife Willy pues, ha guanyat ser titular la pròxima setmana en el Martín de Valero igual que esta setmana s'havia guanyat pues, no ser titular Correcte, estic absolutament d'acord mm. Encara molts nos per davant eh, i sobretot eh, hem de entrar en el gran debat que és el que estoy respondiendo hoy en arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit y es per a Elx Negredo o Alcácer això i moltes coses més fins a la una de la matinada a esports 97 nit fem una pausa i tornem llegint els vostres missatges en el, en el Twitter ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 y 32, venga en el Twitter, arroba sports 97 CP5 diu... Paco Alcácer, para mí Paco está creciendo y va a ir a más. Y Negredo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Hay que apoyar más a los jugadores de la tierra y no a los que vienen por la pasta. Luis diu, Negredo de Uriah de Fermes gols y Rodrigo y Enzo de de ver estat mes determinant. Moisés García Arenas disfrutado hombre. 57 puntazos. Este Valencia es un equipo muy sólido. Relajémonos y disfrutemos. José Ribelles. George Posaría Chunch. Eh, eh, diu, pero es començava la liga sabía Paul d'André. Gallà era un xile de 9 prometedor. Mustafi Bo, venía de la Sampdoria. Eh, Manu Garrido diu, el trabajo, la implicación y el desgaste que hace Álvaro Negredo es vital para el Valencia. Eh, Rafa VCF diu, el gol en nuestra avance tiene nombre y ese es Paco Alcácer, aunque habría que ver su estado físico. BF y diu, si yo estoy me content con un chiquete en sabates noves. Junts tercer Alex diu, son grandes delanteros, quien esté mejor físicamente, Manolo mes. Las ratas de los delanteros de Manu Garrido no es una leyenda urbana, por lo menos Álvaro Negredo hace sudar al murciélago. SVCF Diu, Paco Alcácer, eh, Alex Diu, Manolo Mustafi, dos años más que Bezo, tiene eh, por delante un campeón del mundo, en uno mete Fuego Enzo y Parejo contra el Elche. Fuego Enzo y Parejo contra el Elche, sí, lo que en nivel. estoy de acuerdo. Eh, mes, Bolete Diu, primer titular a Paquito y cuando hubo 15 minutos de la segunda Parkis Quisca Álvaro a reventarla... ...y... Eh, José Antonio Piedras dos horas después del final del partido pese a los intentos de FGV por dejar 500 personas tiradas en Aragón llegamos a casa no sé si es que eh, cree que ya vaga de ferrocarriles en este caso de, metro algo y sin nada pero no sé de qué va la historia ...Usen eh, José Antonio si vosotros tocáis la vaga ho sent moltíssim, però aquestes coses eh, a voltes... Solen passen. ocórrer en falles, eh? Sí, solen ocórrer en falles, sí, molts anys, sí. correcte. És com, és com quan s'estropea l'aire condicionat, sempre és en estiu. En hivern no s'estropea mai l'aire condicionat. Si, si és que sepa. Eso <laughs> no és, Paco. Perquè no el poses, home. Clar, normal, evidentment. No? <laughs> evidentment. Folgado, vés a aportar algo sobre els laterals. Jo he detectat que la, la setmana passada en el Calderón ja me vaig donar compte de que la banda esquerra no va funcionar com, a, com estava funcionant. Eh, entenc que l'Aleti Madrid, eh, Simeone havia estudiat perfectament al València i va posar ahí un parell de, de tapons per a que no pujaren ni Piatti ni fonamentalment eh, Gaia, però és que avui davant el Deportivo de la, de la Coruña, Piatti ha començat a, a accelerar en en la segona part, però Gaia no ha pujat tampoc com, com estem acostumats eh, a veure-lo pujar. No sé si és que ja de gasolina va, va més curt o mm. que el tècnic li ha donat altra sèrie de recomanacions per al tram final de temporada a, a Gaia. És una que m'agradaria eh, preguntar perquè no el veig pujar la banda eh, com, com venia pujant fa fins eh, dos partits. Ni ho va fer en el Calderón ni avui ho ha fet. I no sé si és indicació del del tècnic o, o que ell se veu més curte de gasolina i es reserva més. Companys, què vos sembla? Mm, Andreu. jo no sé el motiu, no sé el motiu però bueno, me pareix que és, que és una realitat el que està comentant Salva. Mm, recordeu recordar el partit de l'Almeria per exemple que jo crec que el València el atasca Gallà eh, sí. en, en, en Gallà i Cancelo. Sí, sí, sí, i, però quasi en la línia de fons, és a dir, els laterals mira fins a quin punt estaven en, sí, en, en camp contrari i això no sé si fa, si fa un mes o un mes i mig bueno, eh, els últims dos partits sí que és de veres que Gallà no, ha, no ha tingut aquestes prestacions tan, tan, tan, tan ofensives i tan afilat en l'esquema de València. No ho sé. No Igual és que estàvem mal, acost mal acostumats perquè el nivell també era, vull dir, era brutal. El que també és cert que avui eh? eh, José Rodríguez, no? crec que era el que estava, sí, el que sí, estava sí. ahí, ha fet, ha fet molt bé la seva feina, ho ha fet molt bé i, i jo crec que també era, també era difícil. Mentre José Rodríguez era, era el, el, el que jo crec que, que Víctor Fernández li ha, li ha demanat que fera i ho ha fet bé que és, que és mantindre, mantindre i, bueno, evitar que, que se produïn sí. situacions de superioritat numèrica eh, bueno, pues, Gaia ho tenia una miqueta difícil Escolteu, eh, hem parlat eh, de laterals eh, de la gent de banda eh, hem ficat més eh, l'accent en en Fegulí però no en Piatti, jo crec que Piatti eh, ha tornat a ser una volta més el jugador que Eh, ha començat a desequilibrar el partit eh, en aparicions per banda esquerra i sobretot en la jugada del penal que és la que, que, és la que dona pas al, al 1-0 eh, jo crec que aquest jugador està en un estat és cert que li continua costant molt l'1 contra 1, anar-se'n en l'1 contra 1 però la resta de coses en apertura d'espai si va en carrera eh, l'1 contra 1 el fa bé uh mhm. -huh. si té que arrencar i, encarar i anar-se'n no, perquè no, no és aquest tipus de futbolista però, però quan... això t'ho dir jo, és que jo no recorde a Pia fent això mai no, no, no, no ho va fer mai ell és eh, futbolista de, de, de, claro. de carrera i en carrera eh, decidir i el que decidís ho, ho fa bé si va a una velocitat determinada Piatti funciona este València corre i quan el València corre Piatti té que lluir en efecte ha sigut, un... ha sigut la frase del partit el, eh, que Salva i Uri Xavi que estaven eh, de comentarista diu el València ha de córrer i el València ha començat a córrer i és quan eh, s'ha mm. acabat el Deportiu de la Coruña mm ha fet una jugada Piatti que, que, que s'ha cregut que era Messi, eh? O sigui, sí, sí. A... sí, sí s'ha regatejat a sí, sí, sí, sí, sí, sí. Em recorda que quan el fitxava el Sedigueren que era el Messi de pobres, en recordeu? Mm. Sí, sí, exacte, <laughs> però, però de molt pobres, eh? O sigui, <laughs> però ha agafat la pilota, s'ha anat de 3 o 4 i al final se l'han llevat, però a més, això que fa Messi que, que va eh, paral·lel a la, a la línia de l'àrea eh, per a buscar la situació exacte. per xutar. En la primera part era, no, Paco? Ah, sí, sí, sí, mm. efectivament. Mm. I, i, i des de la part dreta sí. fins al centre sempre, i al final se l'han llevat, no? però jo he pensat, ostres, este s'ha cregut que és Messi, no? evidentment no ho és, però, però és a dir, que, que també té un, un contra un, perquè se n'ha anat de tres jugadors, eh, és, és cert que el, segons, el segon i el tercer ja ha segut per, perquè tenia la pilota controlada mm. i, i en carrera, però bueno, a mi em sembla que és, un, és el gran descobriment de la temporada, sincerament, sí. o sigui, jo no esperava que Piatti eh, tinguera el nivell que està, eh, eh exhibirà el nivell que està exhibint aquesta temporada, no? O sigui, em sembla que és un jugador fonamental, o sigui, jo sempre he pensat del eh, principio de temporada pensaba que el que jugaría ahí sería o Rodrigo Moreno, no a banda cambiada, sino en la banda esquerra, o, Rodri o, o, Rodrigo de Paul, o sea, un dels dos. I, eh, i bueno, ha eixit Piatí, Piatí. A més, ha demostrat els, els partits que no ha jugat quan està lesionat i tal, que el València... El tiraven eh, falta. Li falta algo, efectivament, li falta algo ahí. Bueno, senyors, eh, eh, eixa és la figura i el nom de Pablo Piatti, l'altre és el debat que en el dia d'avui estem plantejant, que ja ho he llegit eh, molts eh, Mm, Twitter el dia d'avui. Tal com estan les coses, en el dia d'avui és evident que eh, Negredo avui té que estar molt fotut, perquè les ha tingudes i no és pomat perquè eh, no ha tingut el seu millor dia, perquè s'ha lesionat, i per, per, sola de tot, per sola de tot, si més no, si tot això ja no fora foc, poc, damunt, i el seu substitut, i en la primera que té l'empoma. Que això, Però, això, això ha de deixar de tocar també, eh? Sí. eh? Jo la pregunta que ja fas directament és... Eh, per a ells, Negredo o Alcácer? Una cosa abans. Eh, és, és molt curiós perquè jo pensava que el penal lo tiraria Negredo. Mm. I, perquè estava tirant... L'ha demanat, no? L'ha demanat. No? no ho sé. Jo a no mi me dona que, que no. Jo, jo crec que avui tot el, tot el cap sabia que avui Negredo no lo tria totes amb si i ell mateix el, sabia. Exactament, en la tele no s'ha vist, però a mi la sensació que m'ha donat, sense, sense veure res, perquè en la tele no s'ha vist, no, jo he vist que, he vist que estava posant el valor eh, eh, Parejo i he pensat, pues el tira Parejo bé, mm, molt bé, però supose que Negredo no haurà, no haurà tirat o perquè no se trobava bé o perquè ha pensat que el podia fallar perquè estava fallant molts, i això és un gest que em sembla molt interessant eh, cara a lo que és un equip saps? o sigui, no és jo agafo el valor ni tire el penal perquè, Correcte. perquè tinc que no, tirar-lo no ha fet un burrito Ortega Exactamente, sino que el tira el jugador que está en mejores mm. condiciones y en ese momento ella ha que el, que estaba en mejores condiciones era Parejo para tirarlo. Yo pues pensaba, Jo pues el contrario. Yo creo que un futbolista que necesita el gol hubiera un momento para que uno le diga el penalti el tires tú. Y li haguera vingut a, a Negredo. De, hecho yo estaba convencido de de que Negredo el, pero va a ser de jo tampoc me la compte de si ha tipo algún tipo de, de desde la des de la banqueta, però si no hi ha hagut indicació, jo crec que avui el penal era per a, era per a Negredo per lo que tots estem parlant així, perquè necessitava el gol després de les que havia fallat al llarg del, del partit i li haguera sentat molt bé a un futbolista que necessita necessita el gol. Jo no sé si Alcácer o Negredo per a, per a ells eh, està millor Alcácer, però probablement Manolo este, este de no tinga raó de ser si eh, claro. Negredo està lesionat, que no ho sabem o si el Càcer està per a jugar 90 minuts. I al Càcer li he preguntat en roda de premsa i ha dit que 100% encara no està. Uh -huh. A partir d'ahir hi ha un problema en Nuno. Mm, Nuno igual ja coneix a hores d'ara si Negreu té un problema o no, o el coneixerà demà si li, fan, demà, de moment. Si fan proves, de Negreu. moment ja ha hermetisme absolut al voltant de Negreu, té pinta de, de punxada. Te parlen d'un colp, soles colp. De colp. Pues jo crec que és algo muscular, perquè ell s'esbara... Per això. Ell esbara, no sé si s'ha si recordat sí, la jugada, sí, sí, que quan va, va eh, a controlar un valor d'esquenes, esbara, jo crec que és eh, la del jugador que no té la confiança, i si les coses passen, i jo crec que... que pogut fer mal, eh? Sí, sí, no, no. Molt, jo, fer molt de mal. Molt de mal. Sí, jo... però luego després juga 45 minuts. Després juga 45 minuts i en el colpeig en una jugada que hi ha una jugada anul·lada per fora de joc en aquell que marca, que rebenta la pilota. En ese colpeig. Sí. Ahí, en ese colpeix acaba de trencar-se. Te pinta de, te pinta de lesió muscular, però el València lo que comunica és, és que no hi ha res. Jo crec que demà pel matí hi haurà proves a, a Negredo, aprofitant sí. que hi ha sessió preparatòria, i a partir d'ahí pues, si siguen de dubtes sobre bueno, si... Pues anem a plantejar el debat d'una altra manera perquè m'estàs reventant. No, no, no, no. no. <laughs> <laughs> No, però... Posa'm sembla que estan els dos patrulats. El València diu que no hi ha res. Jo també recorde la última lesió d'Alcácer, el València quan va acabar el partit va parlar de colp i de contusió. Correcte. Al final Alcácer tenia lligaments com es tenia i mira el temps que està per a, per a tornar. Així que jo m'esperaria a demà per a saber què ocorre amb, amb Negredo. Però bueno, el demà se pot, se pot fer igual, Manol. Si és dos estan en condicions. Correcte. Si avui Negredo està desafortunat, ha entrat Alcácer i la primera l'ha enxufat, pues a igualtat de condicions ha de jugar el que ha fet gol, crec. Sí. Jo estic enfogado. I és, la eh. forma, és la forma de fer justícia sí. en un tècnic que té dos grans davanters, ja està. I que no es i que no es poses dos. Al final jo crec que avui Paco Alcácer li ha donat al València tot el que no li ha pogut donar Negredo en, durant el, tot el temps que ha estat en el terreny de xoc. És a dir, la eficàcia, la eficàcia de la que està parlant Folgado tot el programa, mm. és el que li ha donat avui Paco Alcácer, que en, en 40 segons sobre el tren de xoc, pam, la primera que té a la gàbia. Jo crec que per a Paco Alcácer també seria molt important després d'este gol que ha fet que, que, que, bueno, que, que li pot donar confiança i, i, i assentar-se en el 11 si xuara de, de titular el pròxim partit jo crec que li vindria molt bé a Paco Alcácer a nivell individual i, sobre, i, a, i a l'equip també pel que hem vist avui eh? Uh mhm. -huh són dos davanters de, de diferents característiques. No, són, complement, són complementaris. Sí. Són complementaris. El que passa que un no juga amunt, sí. Sí, sí. sí i, no, i, i l'altre dia eh, vaig, vaig llegir un article en què comentaven que el, el València prepara molt bé els partits dependent del, de del rival. rival, cosa que no feia en, en altres entrenadors, no direm noms, eh, i, eh, i no direm noms per, per, per respecte a Manolo, eh, simplement. Gràcies. Jota, els pots dir, eh? No, no, no, no, no eh. tornem eh, mai, no tornem mai, Paco. <laughs> Sí, exacte. Exacte. I en, I en este cas, jo crec que per a ells, que és un equip eh, eh, eh, en, en el qual el València juga fora de casa, encara que supose que tindrà la possessió de valor i tot això, eh, jo crec que és un jugador més dinàmic, és, és, eh, és Alcácer. Una altra cosa és per equips que se tanquen darrere, que no te deixen espais, i ahir la potència física que té Negredo és molt important i el desgast que fa als, als centrals, no? Però en tot, si estiguen els, els dos bé, jo posaria a, Alcácer contra l'Elx però probablement contra el, seu, el següent partit o l'altre, o si juguem contra el, quan juguem contra el Barça, quan estos equips a lo millor posaria Negredo, o sigui, depèn una miqueta del rival, eh? 12 i 45, fem l'última pausa i tornem per a tancar el debat i per a tancar el dia. Així en la 97.7 Ràdio a Esports 97 nit. Barbacoas al aire libre, cenas con los amigos en la terraza. Este año preparar comidas va a ser mucho más fácil con la plancha para asar de Levante, el mercantil valenciano. Portátil, ligera y con una gran potencia calorífica, ideal para cocinar al aire libre y en el hogar, de fácil limpieza, sin cables, por solo 34,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 15 de marzo, la cartilla de la plancha para asar y con la compra de la plancha un cartucho de gas de regalo. Meijuá con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijuá.es o en el teléfono 96 336 70 35. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Si te el Sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Esports 97 el teu equip, la Tegua radio. Si més no, en el debate que estén eh, ahora es hores d'ara eh, eh, donant-li eixida i dedicar li minuts, que és el que vos hem eh, proposat i exposat en eh, el Twitter, en l'arroba esports 97 nit. Eh, la gran pregunta en este cas, eh, eh, lògicament que estàvem, que estàvem fent entre Negado i el Càcer, és perquè jo ja vinc dient des, de, des del partit del Calderón. A mi me preocupa Negredo, i me preocupa moltíssim. Jo no veig a Negredo que ni tan sols s'acoste a aquell davanter que en el Sevilla i en el City Mm, no te vas a decir que era el Piojo López, que tenía un split pero que en explosividad eh, no es el jugador que es la segunda par contra el Rayo Vallecano y en una arranca que pega per la se tuvo a mis Rayo per y acaba en gol del Valencia y ese jugador que ve en esa acción específica y que se veía Messi en el City y en el Sevilla está dista de lo que es a Negredo. Yo y y no le puedo negar a Negredo que te vaya con el que mes, que la vais al pis que oferís coses en atac, però a la fi no s'enganyen, senyors. Un davanter de 27 quilos se fitxa per a fer gols. Recordeu-se'n, quan el València firma a Negredo, el firma per 27, per 28, bueno, per una quantitat molt alta, sí, sí. ¿vale? I, i se pren la decisió de firmar a Negredo per aquesta quantitat perquè Negredo és un futbolista que, que marca les diferències 50 gols i t'assegura esta temporada, pues, no sé, 10 gols la, la temporada que ve 10 gols, la, la següent 10 gols, és a dir, el València fa aquest esforç amb aquesta previsió si, si Negredo no li està aportant els 10 gols o els 8 gols o, o aquesta quantitat de gols per a marcar la diferència no està eh, diguem, justificant la, el seu fitxatge per el València que va ser un esforç econòmic molt important i això és una realitat al final, Negredo, pues lo que tú estás comentando, eh, obre espais, la baixa al pis, eh, és un líder dins del vestuari, fa equip, eh, augmenta el nivell competitiu en els entrenaments, molt bé, perfecte. Però ha de marcar les diferències. I, i no és el jugador explosiu que, que, que tu estàs recordant. Òbviament no és, però ho té que ser, ho té que ser. Jo estic d'acord, no és el futbolista del Sevilla, no és el futbolista del, del City, City no és el futbolista eh, que va firmar el, el València. A mi me pareix un fitxatge extraordinari, crec que és un davanter top, però és cert que a hores d'ara tots hem detectat que algo ha passat perquè quan va eh, aparèixer en, en l'equip tots varen eh, dir que Mm, pese a no haver fet eh, pretemporada i pese a no estar 100% a conseqüència d'aquesta lesió que va patir en un dit del, del peu que li donava moltes coses a l'equip i que quan estiguera 100% pues, bo, li anava donant encara moltes més el que passa és que en aquesta progressió que venia experimentant uh mhm. -huh. algo ha ocorregut i Negredo eh, s'ha estancat i evidentment Semblava treball... que s'agarrava per a Nadals mm. però tornada de Nadal... Algo ha passat que s'ha estancat i evidentment treballa, desgasta els centrals, es desgasta moltíssim i és cert que l'equip s'aprofita perquè els castiga físicament i el que entra després fresquet pues, es pot acabar de, de rematar però el que així, quan mm, parlem del debat al voltant de Negredo eh, volem eh, fer eh, volem, volem incidir és que hem detectat que s'ha estancat no que siga mal futbolista, que no ho és no que siga que no, no siga mal fitxatge que no ho és, és un fitxatge, és fitxatge extraordinari, però s'ha estancat, algo corre, i el futbolista, pues, evidentment, ha d'aportar el que hauria d'aportar en condicions normals un futbolista de la seva categoria pel que el València aposta tan fort econòmicament. És que no vull que escoltar la cançoneta altra volta de eh, parleu en valencià, el valencià, eh, li doneu eh, protecció a futbolistes de la terra. Això és una xorrada. no, no, no és això, no és això. És que hem detectat que en aquesta progressió pues, hi ha hagut algo que no saben què és i el futbolista eh, s'ha pues, estancat jo crec que, que jo vull ser optimista o sigui, jo, jo penso que el, els, de la, els davanters van per ratxes no? i Negredo no està passant una bona ratxa però a tots els nivells o sigui, el veu una miqueta desesperat o sigui, es queixa molt de que si li agafen que si no sé què, és normal que li agafen o sigui, un davanter lo normal és que li agafen que no li deixen saltar, que no li deixen rematar mil coses, no? però ara se li veu més, més crispat en aquestes coses no? eh, però jo crec que és, és el típic davanter que un dia ficarà tres gols i, i agafarà la marxa no? heu recordat el Manchester City el Manchester City ell va fer una molt bona primera temporada però, brutal, després, brutal, va, sí. però després va ser molt intermitent o sigui, la segona temporada va jugar uns quants partits va jugar molt bé després va baixar, va perdre la titularitat després va tornar després es va lesionar o sigui, eh, va ser tot una, una miqueta per ratxes no? O sigui, no, no va ser efectivament jo crec que la millor temporada de la seva carrera va ser la, precisament la primera del City no? que va estar extraordinari extraordinari, mm -hmm. extraordinari. Que bàsicament la segona és quan se lesiona, per això arriba, arriba lesionat a, a València. És, sí, se, se lesiona, però se lesiona quan queden dos mesos per acabar la temporada, o sigui, mm -hmm. però havia jugat intermitentment, havia començat molt bé, havia baixat una miqueta, havia perdut... Amb tot el que tenia City davant és normal, <laughs> vull dir... Sí, sí, sí, però bueno, si te fixes tampoc té tant, eh? Enguany han fitxat a Boní perquè ja no tenien més, o sigui, perquè depenien de Seco, bàsicament, com a davanter, com a nou, perquè a, a Agüero no el posa de nou, Pellegrini, no? Mm. Eh, però jo crec que és, és una miqueta això, o sigui, el dia que s'agafe, pues s'agafarà. No sé si arribarà al nivell del, del City, però jo crec que en el Sevilla, per exemple, també va, tindre, va tindre ratxes, no? Va tindre mm. ratxes bones, menys bones, igual que en l'Almeria abans, o sigui, és un jugador que, que que com tots els davanters eh? o sigui, el que sí que és cert és que aporta treball aporta una cosa molt important que el València, que això no l'aporten eh, al Càcer i és la deixada o sigui, ell, ell el, el valor al segon pal ell lo toca cap al centre i això crec que és una jugada que el València hauria practicar una miqueta més perquè ho ha fet Negredo tres o quatre vegades i ningú ha arribat al remat no? Uh mhm. -huh. i és una, una bona solució quan, quan hi ha equips que són complicats perquè per dalt es guanya tots i això és molt important és, eh, és evident que, que sí. Bueno, senyors, pues el València, com deia, se'n va al cap de setmana, tranquil, en el tercer lloc de la classificació, i la pregunta és obligada. Ja que pensar ja en el tercer lloc com a... Passa el que passa, encara que demà guanyarà el de Madrid. Però ja com a objectiu reial, abans dient no, quatre primers, Champions... Ara jo crec que ja que pensa ja en el tercer lloc, senyors. Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, si sí. ja has assaltat la tercera plaça de, de la de la Lliga i, i, i bueno, tu has fet ja els teus deures com tu has dit uh mhm. -huh. ara l'Atlètic de Madrid pot punxar o pot no punxar, però tu estàs allà eh? I, tu, i al final queden 12 jornades queden? Bueno, pues... 11, 11. 11 no? jornades. 11, bueno, ja. en fin. Al, al València 11, als altres 12. Saps? Correcte, al València el por 11. Jo crec que el València, el València, lo de la Lliga me pareix una miqueta, una miqueta massa forçat. Però la tercera plaça ha de ser l'objectiu sí o sí 100% a dia d'avui. Jo la Lliga... Eh, eh perdona, Paco, digues. Pues no, no, pues mira, yo, a ver, yo, yo no ho dic, i ho dic en la, en la boca petita, no? però la Lliga, l'únic que em preocupa és que el Barça té poca pinta de punxar, però si la Lliga depenguera de l'Atleti de Madrid i del Real Madrid, el València seria, el, per mi seria un gran favorit per al, per al títol, sincerament, en aquests moments. Però el, eh, és complicat <clears throat> eh, traure-li 5 punts, crec que són 5, que, ser, que probablement seran 8 demà perquè, perquè juguen contra l'Eibar. Eh, treure-li 8 punts al Barça encara que tingués que anar al Camp Nou però, però els altres dos ja, la tercera sí però no m'estranyaria que arribara a la segona eh, sincerament mm. si continua així de la zona de dalt jo crec que aquesta jornada hi ha dos equips que van molt exigits i que necessiten la victòria un d'ells és el és el Real Madrid davant el, el Llevant per tot el que ha plogut en les últimes hores en la capital d'Espanya, però l'altre és l'Atleti de Madrid, que té Champions esta setmana, que està obligat a eh, superar l'eliminatòria davant el Leverkusen, que bueno, el partit ara va perdre a, a Alemanya, més ben, ben perdut, i que pel perfil del, del rival eh, té un compromís delicat demà davant l'Espanyol de, de Barcelona l'Atleti Madrid. M'agradaria saber, eh, bueno, tinc interès en veure, i demà ho veurem, evidentment, eh, com reacciona a les 4 de la vesprada l'Atleti de Madrid, però jo crec que és l'equip que més exigit va de la zona de dalt en esta jornada. El Madrid també, però pel perfil del, del rival va molt exigir l'Atleti de Madrid i sobretot per lo que li espera al llarg de la setmana, que és continuar també endavant en, en la Lliga de Campions. I a més que el, eh, jo crec que el Real Madrid i el Barcelona són, són equips diferents, però no només en quant a pressupost, en quant a, a futbolistes diferencials, sinó que són, són equips que perden un partit i al partit següent, com tenen tanta, tanta exigència i, i, i tante, tantes urgències, al final l'acaben guanyant i, i no són com el València, com l'Atleti de Madrid, com, com el Villarreal, com el Sevilla, que poden clavar-se en una ratxa de 3-4 partits que, que empaten, que guanyen, que perden. Són partits que en seguida, bum, eh, velocitat de crucero. Mm. I, i, I jo, mm, sincerament, ja ho dic de veres, eh, me pareix Mm, no sé, ah, bueno, igual, que igual punxen, eh, ojo, uh -huh. però me pareix molt difícil que el València i l'Atlètic de Madrid se claven en la, en la, en la pugna, en una pugna real per la, per la Lliga. Me pareix molt difícil, molt difícil. Ala, la tercera però, plaça, a dia d'avui, conforme s'han ficat les coses, en 11 jornades per davant, és obligatòria. Però, perdona, si el, si el València guanya en ells i el Madrid perd, el València es posa a dos punts de la, del Madrid, no? Si, no, si, no, si les comptes no me... o tres, dos o tres punts, no? O sigui, i té cara al, al Bernabéu y el, el, el, la línea que porta el Madrid, mm, bueno, <laughs> yo no lo tendría tan claro, eh? Jo, no sigui... ja, perquè... però si l'Atleti de Madrid demà guanya, estem els mateixos. ¿eh? Sí, sí, sí, sí no, no, sí, sí, sí, sí. Yo, jo a ver, me permitís soñar. No, no, si tens no... raó en una cosa, en guany, la gran diferencia respecto al Valencia, va d'altres temporadas és que està més a prop de la zona que... notable jo crec que la gran notícia bueno, de la temporada no, també eh? jo torne és, a dir, factible, és factible, clar que és factible sí, sí, sí, si, sí, no, si estás no, a... jo torne a dir el mateix que día abans del partit del Calderón que és el que m'ha arribat a mi que en aquest vestidor els futbolistes conforme van produint els resultats de cada setmana alguns ja van dient o molts ja van dient és es que podem estar ahí sí. ja, jo no te parlo de guanyar la Lliga jo dic d'estar ahí i, sí, sí, i estar ahí és Ostres, s'han clavat allà enmig, estan en la pomada, es que estan, eh? són, inc són incòmodes... Es que estan, Manolo, es que estan, es que estan, es que En la, lliga, en la, lliga que, la segona lliga que va guanyar el València amb Benítez, mm. el València estava a 9 punts o 10 punts del Madrid i quedaven 12 partits o 13 partits i el València va, va, va, va treure-li 9 punts al Madrid en aquella lliga o sigui, li va passar el Barça per damunt al, al Madrid sí, evidentment, el, evidentment el Madrid va, va, va patir un desplome eh, increïble el Madrid, que el Madrid Madrid 1-2 en el, Calderón y a partir de ahí Palma consecutius 1-2 contra el Barça en el Bernabéu 2-0 contra el Deportivo de la Coruña en Riazor 3-2 en casa contra el Mallorca i luego l'últim partit de Lliga que crec que és contra el Murcia no, contra la Roseta i el Murcia encara i són també és, par, és, és palmar, és una cosa de, de bogeria però bueno, anem a veure si ja sé que està acabant el temps que veig, el, veig que tinc allà davant plogado, no te fiques nervioset <laughs> eh, a veure si quan pot passar el mateix però vas acabar els gols? Eh? vas acabar els gols? no, ah, el gols el dilluns amb els amics de Ferto Peugeot Val, val, val. El, el gos el dilluns. Pensava que acabava avui també. A voltes acabes. A voltes, a voltes, no. Perdona'm. A voltes, a voltes no. Perdona'm. <laughs> Perdó, ahí sí m'estàs. Senyors, anem a deixar-ho així. Eh, se n'anem de cap de setmana i de falles amb els 56 punts. Eh? On vas? Jo ara a casa, i tu? Ah, com dic, me'n vas de cada setmana? No n'anem de cada... O és que tu no te'n vas de cada setmana? Jo vaig a ma casa. Bueno, pareix poc? Uh -huh. Bueno, pues eh, anem a deixar-ho així. Senyores, Señores, Andreu, ha estado un placer. Bueno, yo me'n vaig de cada semana, eh? Me Me'n de cada semana. On vas? de cada setmana. Eh? no te importa. t'importa. Magre escotilla, magre escotilla. Paquito, vos cada semana. Eh, gràcies, igualment. A Paco Gisbert... Altre no li pregunta, que este sempre està de festival. <laughs> no, no, no, pues cada semana ¿No? tranquil, ¿eh? Tranquil. Cada semana sí. tranquil i no, no te infalles a més aquí, o sigui que... Bueno, tu <laughs> tindràs una altra cosa, <laughs> bandido. bandido. 12 i 59, ho deixem així. Eh, recordeu que les pròximes cites amb l'esport arribaran el diumenge en el partit de València Basquet a Sena 97.7 Ràdio i a les 11 i mitja de la nit així en la 97.7 ràdio el dilluns tornem des d'Esports 97 acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu i fins dilluns cualquiera que se atreva a respirar con el frío por el norte hasta el tiempo seco y Oh, capitán, mi capitán <coughs> ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? Mm, mm, mm. ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, o capitán mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo